Martxoak iru elkarte memorialistak europarlamentarien aintzinean gogora ekarriko ditu mila batzeunda irurgoita paseiko martxoaren iruan gazteizen Espainiako poliziak egintako sarraskia. Bos langile hil eta eunda berrogeita mar zauritu eragintzituen. Horein arte ez da inor epaitua izan eta gertakari horien ikerketa saiekera guztiak ostopatuak izan dira. 2008an martzoak iruko elkarteak aurkeztu zuen Europako Parlamentuan agerraldia egiteko eskaria. Euskal Alderdi Heltzalea eta Euskal Herria Bildu alderdiko parlamentarien babesa jaso zuten. Azkenean agerraldi hori azte, azken ontan izango da. Nerea Martinez martxoak iru elkarteko kidea. Hori da, hori da, Bruselas eragoaz, eh, Andoni eta Biok, eh, martxoak iruko dikede, e, elkarte osoaren izenean, ba, kesa bat e, aurkeztu genuen 2000 eta maba ostean, EH Bildu eta e babesarekin, eta orain e, Europar Parlamentuko eskera bat korbearen aurrean, ba, gure bat aurkeztuko ditugu. Aipatuko dugu, bueno, azken finean, helburuetariko bat da baitare, Espainiako estatuaren memoria politika, bueno, ba, e, ez baian jartzea edo gutxienez aztertua izatea ez da. Bai, azkenean apurtu nahi dugu Espainiar Estatuak duen impunitate e, e, ereduarekin, ezta? Beraiek e, ba, diote e, krimenek edo preskibatu indutela edo amizketutak egon beharko liratekela eta guk esaten diogu izateriaren aurtako krimenek krimenak preskiba ezinak direla eta epaitu behar direla eta zin direla amnistiatu. Orduan e, horrekin eta beste zenbait e, argoioekin e, goaz Europar Parlamentu da, ea Europar Parlamentutik lortzen dugun ba, kolokan jartzea Estatu Espainiararen eredua, eta eta eh zigorren bajasoetan duten edo beintzat ere jartzen dituzten ja e, prozesu judizial guztiak. Hori da, e, pixka bat, e, eh, badakezu, e, eh, prozedura nolako izango zen, zuek aste askenean parlamentuan itzein godo zue, e, da hor, emango da, eta ondoren, bai. ez dakite, parlamentuak Erbaki bat hartu behar du, nola, izango, nola izango zen? Nik uste dut, egunean bertan, e, gure, bueno, guke, gure agerraldearen ostean, talde politiko ezberdinek, europar, europarlamentari ezberdinek, e, badaukate hitza ere, bai, eta gero e, hartu behar dute erabaki bat eta e, erabaki hori izan daiteke pues eh e, estatu espainarrari ba e, helaraztea, mezua non esaten dioten e, ba haren e, prozesu judiziala ke behar dituela edo adibidez Erbini epaileak Argentinan ireki zuen prozedurari trabak jartzen eh e, delitu e, osaia ezin dituzkizkiela trabadeiago e, jarri eta berarekin lankidetzan e, e, ibili beharko direla, edo e, izan, izan ziteken ere izunen bat jartzea. Baina e, egia esan ni ja tramite hauekin <laughs> jarriko galtuta nago eta ez nuke jakingo esaten zein punturaino e, azkenean bertan e, erantzun hori jasoko dugun edo ez. Gutxeraz hmm. Badakit, badakit, bai. badakit bertan behintzat erabaki, erabaki, erabakitun dutela e, ea kesak, gure kesak aurrera, aurrera jarraitzen duen edo bertan bera gelditzen den. Uh mhm. -huh. Esperantzarekin Bai, bai, bai, noski, noski, nik uste dut, eh, Europara joan garen guztietan, e, eh, arregarria da, ba, eh, talde politiko ezberdineko kideek, berdin kolorea zein den, nola gelitzen diren txundituta, Estatu Espainiarraren impunitate ereduarekin ezin dute sinetxi, orain dikere krimen horiek e, juga, por, e, azkenean epaitu gabe Eh, egotea ez e, egin pa da sinada, Eta nik uste dut ba, hori gure aldera behar dugula eta argudio guztiak eh, eraman, e, eramaten ditugu prozesu judizale ez naus, hausti ez e, dokumentazio guztia gure jindara e, geure e, argudioak indartzeko eta eta ea lortzen dugun, ba hori, zeus eraginkorra izatea Europa Parlamentuak eh, erabakitzen duena. Brusela zen agerraldia duten dutenkidek parlamentuari dei egingo diote Espainia bere memoria politikak naziarteko irizpidetara egokitu ditzan. Martxoak iruko ordezkariak itxaro pentsua agertu dira eta beraien ustez Europarlamentuaren erabakia eraginkorra izan daiteke zigor gabetasunarekin amaitzeko.